بوك تو سبسي بشكوبل بشكوبل سي شخر شخر ما سي หิมะสีขาว وسر فج وسر فج พระอาทิตย์สีเหลือง تغر غوج تغر غوج ส้มสีส้ม تامر غوبلش تامر غوبلش เชอรี่สีแดง شرزر بلج شرزر بلج ท้องฟ้าสีฟ้า วาชุรชควานต์วาชุรชควานต์หญ้าสีเขียววุตซร์กาชขวุตซร์กาชขดินสีน้ำตาลชกุรเยตาวชกุร ยตากเมฆสีเทาวสับชรชัววสับชรชัวยางรถสีดำ เชรขฮัชขรสุดซักชรขฮัชขรสุดซักหิมะมีสีอะไร สีขาววสิมอชสุดฟัดฟจิวสิมอชสุดฟัดฟจิพระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลืองเทรมเชสุดฟัดรจิเทรมเชสุดฟัดรจิ ส้มมีสีอะไร สีส้ม апельсиным ышъо сыд фэд? гъоплъышъо. апельсиным ышъо сыд фэд? гъоплъышъо. เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดง Чэрэзым ышъо сыд фэд? плъыжьы. Чэрэзым ышъо сыд фэд? плъыжьы. ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้าว่าชมเอชสุดฟัดชวันต์ว่าชมเอชสุดฟัดชวนต์ย่ามีสีอะไร สีเขียววุ้ดซึมเอชสุดฟัด กาชัววุ้ดซึมเอชสุดฟัด กาชัว ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล ч ӏ ы г у เ ышъо сыд фэд? етӏагъо. ч ก ы г у м ышъо сыд фэд? е т ӏ а г о เมฆมีสีอะไร สีเทาวชาบชิมเอชสิดฟดชัววชาบชิมเอชสิดฟดชัว ยางรถมีสีอะไร สีดำชรกฮัสคมฮัสสิดฟดชุดซะชรกฮัสคมฮัสสิดฟดชุดซะ